اساس کل ادیان مسئله توحید است نه مسئله امامت و خلافت حکومت مگه همچین چیزی مهم نیست که الله رب العزت کل نبوت را مثلا موقوف به ابلاغ خلافت و حکومت میکنه این چه حرفی مسئله توحید است که اساس دین کلی ادیان است این را الله رب العزت میفرماید ابلاغ کن رو در گیر نکن که این اهل کتابن پیروان انبیا هستن هر کسی باشد پیغمبر زاده ای باشد شرک بکند به او اعلام کن تو مشرک هستی ولی زاده ای باشد به او اعلام کن تو مشرک هستی هیچ گونه ترس و ای نداشته باش توضیح در کار نیست بهانه نکن اینا اهل کتاب بگو رو پوش کنده اینا مشرک این مسئله است چه ارتباطی به خلافت داره